Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 430. prije Krista. Rat između Atene i Sparte, njihovih saveznika, koji će u povijest ući pod imenom Peloponeski rat, ušao je u svoju drugu godinu. Rasprave o uzrocima tog rata mogle bi napuniti manju knjižnicu. Mi ćemo se zadovoljiti objašnjenjem starogrčkog povjesničara Tukidida da se Sparta, dotadašnji hegemon među grčkim gradovima, osjetila ugroženom zbog rastuće moći Atene i njezinog pomorskog carstva. Atena je nizom poteza od ekspedicije na Crno more do utemeljenja kolonije u Amfipolisu i dekreta prema Megari pritisnula grad Korint. Taj pak grad bio važan saveznik Sparte. Teba, također važan saveznik Sparte, bila je u sukobu s Plateom, saveznicom Atene. U nizu političkih poteza, poput zabrane Megaranima da dođu u luke i tržnice Atene i njezinih saveznika, inače zabrane koja se primjenjivala na ubojice, i vojnih manevara poput tebanskog napada na Plateju, politički sukobi i strahovi prerasli su u rat između Atene i Sparte. Godine 431. prije Krista Spartanska vojska ušla je u Atiku. Tako je počeo Peloponeski rat. Prvi dio tog rata naziva se Arhidamski prema spartanskom kralju Arhidamu koji je zapovjedao vojskom koja je upala u Atiku. Spartanski plan bio je jednostavan, upasti na atenski teritorij i paljenjem usjeva, trsova, vinove loze, maslina i voćaka prisiliti atensku vojsku na bitku. Plan nije uspio. Starogački povisničar Plutarh u životopisu atenskog državnika Perikla piše. Lakedemonjani zajedno sa svojim saveznicima doista upadnu u Atiku s velikom vojskom pod vodstvom kralja Arhidama pustošeći zemlju prodru do Aharne, gdje se utaboriše misleći da se Etenjani neće moći suzdržati, nego će im od gnjeva i ponosa ponuditi bitku. Ali Periklu se učinilo preopasnim da se upusti u bitku u kojoj bi sam grad bio ulog u igri protiv 60.000 tisuća peloponeskih i beotskih teško naoružanih pješaka. One koji su se htjeli boriti i nisu mogli podnijeti neprijateljsko pustošenje, umirivao je govoreći da oboreno i posječeno drveće brzo raste, ali ubijene ljude nije lako ponovno dobiti. Grčki gradovi države obično bi svoje sukobe rješavali bitkom teško naoružanih pješaka hoplita. Slobodni građani stavljali bi na sebe oklop, u ruke uzimali štit, koplje i mač i odlazili su u rat. Ta bi bitka bila strašna. Prije nje svećenici bi pozdravili bogove, žrtvovali bi neku životinju bogovima, obično ovna, zapovjednik bi onda održao kratak govor i tada bi došla zapovjed da zbijena masa teško naoružanih pješaka, poredana u redove, krene prema neprijatelju. Zadnjih stotinjak metara falanga bi ubrzala hod i onda bi došlo do sraza. U knjizi Ratovi starih Grka Victor Davis Hanson ovako opisuje taj sraz. Nakon susreta falangi, seljaci, hopliti, zaslijepljeni prašinom i svojim nespretnim kacigama, ubadali su svojim kopljima, uzvikivali bojni poklič eleleu ili Alala, gurali prema naprijed sa svojim štitovima i grabili su, udarali i grizli, očajnički pokušavajući napraviti neki proboj u neprijateljskoj falangi, obično ne imajući ideju tko je poginuo, tko je ranjen. Do kasnog petog stoljeća prije Krista bilo je malo varki, pričuva, manevara opkoljavanja ili sofisticirane taktike, samo strašno saznanje da se čovjek mora kroz koplja probiti ravnicom. Samo prva tri od osam redova klasične falange mogla su u prvom napadu svojim kopljima dosegnuti neprijatelja. Kad su se ona slomila, oni su počeli borbu prsa o prsa sa svojim mačevima. Jednom kad je falanga probila i pregazila redove neprijatelja, suparnik se često potpuno slomio zbog panike i straha. Možda ne više od pola sata nakon početnog udara. Kratko trajanje i iznenadno rasulo bitke razumljivi svako imamo na umu da su borci bili sabijeni u kolone, oklopljeni u tešku broncu pod ljetnim suncem, uglavnom lišeni vida i sluha, u moru prašine i krvi, zatočenici, kako nas povjesničar Tukidit podsjeća, glasina i svojih strahova. Strašna narav bitke starih Grka bila je poznata i njihovim susjedima. Perzijski general Mardoni je prema Herodotu ovako perzijskom caru opisao način borbe starih Grka. Kad jedni drugima najave rat, pronađu najljepše i najravnije mjesto, pa silaze na nj i ondje se bore. I to tako da ga i pobjednici napuštaju uz velike gubitke. O pobjeđenima da i ne govorim, jer njih posve uništavaju. Periklo, prvi čovjek Atene, nagovorio je svoje sugrađane da ne izlaze iz grada u bitku sa Spartancima i njihovim saveznicima. Atena je bila bogata, prihodi od trgovine i od danka koji su njezini saveznici plaćali, omogućili su izgradnju snažnih gradskih zidina, koje nisu samo okruživale grad Atenu, već su štitili i put prema luci Pirej i samu luku. Periklo je odlučio osloniti se na najveću atensku snagu, mornaricu a neka spartanski nepobjedivi hopliti nemoćno sjede ispod zidina Atene. Plutarh piše. Riklo nije htio narod sazivati u skupštinu, jer se bojao da ne bude natjeran na nešto protiv svojega boljeg uvjerenja nego je, kao što kormilar na brodu kad se na širokoj pučini podiže vjetar, sve učvrstivši i zategnuvši konopce postupa prema svojemu mijeću, ne mareći za suze i molbe putnika koje muči morska bolest i strah, tako je i Periklo, dobro zatvorivši grad i osiguravši sve stražama, postupao prema svome nahođenju, slabo mareći za one koji su ga lamili i bili nezadovoljni. Bio je to dobar plan, učiniti najjaču silu suparnika beskorisnom, ostaviti ju da sjedi ispod zidina. Atena će svoju najjaču silu, mornaricu, iskoristiti kako bi Sparti njezinim saveznicama nanijela štetu kako ratnim djelovanjem, tako i blokadom trgovine. Ali zidine Atene neće zaustaviti pošast koja će Atenjanima nanijeti najveće gubitke i koja će ubiti i samog Perikla. Tu pošast kamen nije mogao zadržati izvan grada. Sarogački povjesničar Tukidid tvrdi da je ta pošast došla iz Etiopije, preko Egipta i Libije, onda je došla do Perzijskog carstva i nakon toga stigla u Atenu. Posljedice njezinog dolaska ovako opisuje Tukidid u svojoj povijesti Peloponeskog rata. Ni liječnici je naime nisu u početku mogli liječiti zbog neznanja, nego su sami najviše umirali što su više posjećivali bolesnike, a ni druga kakva ljudska vještina nije pomagala. I to što su se utakli u hramove ili poslužili proroštvima i tomu sličnom, sve je bilo beskorisno, te na koncu, kako ih je zlo svladalo, okaniše se i toga. Umirali su i oni zanemareni i oni brižno njegovani. Nije bilo ni jednog lijeka za koji se moglo reći da će koristiti onima koji ga budu uzimali, jer što je jednomu koristilo, to je drugomu škodilo. Nijedno tijelo nije očito bilo dovoljno otporno protiv te bolesti, bez obzira na jakost ili slabost, nego je ona ugrabila sve, pa i one koji su se liječili strogim načinom života. Kako je to pošast 430. godine prije Krista napala Atenu, ne zna se. Možda je to bila bubonska kuga, možda tifus, neka hemoragijska groznica ili su to bile velike boginje. Tukidid simptome te pošasti ovako opisuje. ostale je bez ikakva povoda, upravo iznenada, premda su prije toga bili zdravi, spopadala silna vrućina u glavi, crvenilo očiju i vatruština, a unutra je ždrijelo i jezik odmah podbijala krv i širili su neobičani i smrdljivi zadah. Zatim je istoga slijedila kihavica i promuklost. I za ne mnogo vremena silazila je mučnina u prsi uz žestok kašalj. I kad bi se bolest ustalila u želucu, preokretala bi ga, i nastupala su svakovrsna izlučivanja žuči, koliko su im god imena dali liječnici i to uz veliku bol. Kad bi se izvana tijelo diralo, nije bilo ni odviše vruće, ni blijedo, nego crvenkasto i plavkasto, sve osuto malim jehurićima i prištevima. Iznutra je bila takva vrućina da nisu podnosili pokrivanja ni sasvim tankim vunenim haljinama, ni plahtom, ničim drugim, nego su bili goli, tako da bi se najradije sami bacali na hladnu vodu. Nisu se mogli smiriti i besanica ih je neprestano mučila. Tijelo nije ginulo, koliko ga je god vremena bolesti mučila, nego se odupiralo preko očekivanja patnji, tako da ih je većina umirala deveti ili sedmi dan od unutarnje vrućine, premda su imali još nešto snage. Ili, ako bi se tomu odhrvali, bolest bi silazila u utrobu i nastajalo bi u njoj jako gnojenje, a ujedno nastupao jak proljev, pa su mnogi kasnije umirali od slabosti. Ta je pošast u Atenu došla u ljeto 430. godine prije Krista. Ovo je treća emisija o ljetu i jeseni u starom vijeku. Grčki i rimski pisci smatrali su da je jesen divno godišnje doba. Tada sazrijeva većina plodova, tada se bere grožđe, radi vino. U jesen se uživa u obilju i sprema se za teške dane zime i proljeća ali stari su pisci smatrali da je jesen i najgore doba kada su u pitanju bolesti. Zato je dolazak te epidemije i bio čudan za njih. Ona je došla u ljeto. Prema procjenama pobila je u Ateni 13.000 muškaraca spremnih za službu kao hopliti. Ti muškarci nisu umrli na bojnom polju, već na ulicama Atene. Periklo je umro 429. godine prije Krista, u jesen, kako su to i stari pisci predviđali. Pokosila ga je pošast koja je harala po Ateni i koja se onda preselila u druge grčke gradove. Govori profesorica doktorica Marina Miličević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Već su antički pisci od Herodota nadalje bili svjesni toga da promjene godišnjih doba su veliki uzroci bolesti i epidemija kod ljudi i svi su oni redom zaključili da su suha razdoblja zdravija od vlažnih, da su bolesti najopakije u ranu jesen i rano proljeće, a da su odrasli najzdraviji u kraju jeseni i tijekom zime. Ono umiranje će početi u rano proljeće. Zima je još zdrava. Jesen za sam grad Rim, ako je vjerovati pjesnicima, je vrijeme povećane smrtnosti. I Horacije, a i ostali koji su pisali o životu u gradu Rimu, ne samo Horacije, bili su svjesni da je jesen doba težine, doba umiranja i kako kaže Horacije uvjeta koji stvaraju profit za libitinu. To jest Božica smrti će dobro zaraditi, bolje rečeno pogrebnici će zaraditi u jesen više nego u bilo koje doba godine u samome gradu. A dijelo Geoponika iz bizanskog vremena nam kaže da je kasna jesen najbolje vrijeme da se promatra kakva će biti zima. Pa kaže, ako hrast rađa mnogo teških plodova, bit će duga zima. Ako se koze i krmače pare i žele se pariti ponovo, bit će duga i žestoka zima. Ako stoka kopa po zemlji pruža glave prema sjeveru, biti će teška zima. Tako da između ostalog gradovi u jesenskim mjesecima e, su i one djelatnosti koje moraju pripremiti puk da preživi zimu. Ljeto i jesen su u starom vijeku mogli biti sjajni. Gladi tada nije bilo i tada se dobro živjelo te 430. na 429. godinu prije Krista Atena u svom ljetu i jeseni nije mogla uživati. Bethany Hughes u svojoj biografiji Sokrata objavljeno je pod naslovom Posuda kukute, Sokrata Atena i potraga za dobrim životom, piše. U Ateni je Sokrat sigurno primijetio oblake dima iznad mjesta gdje su spartanske trupe, udaljene oko kilometar, palile još jedan maslinik, još jedan nasad smokava. 500, 700, negdje čak i 2000 godina stara, ta stabla bila su svjedoci skoro cijele grčke povijesti. Posađena prije nego što su ljudi počeli pisati i razumijevati zvijezde, njih je sada spartanska pakost pretvarala u ugljen. Možemo zamisliti druga izopačenja koja nikada nisu bila zapisana. Preslatki miris usjeva i plodova koji su trunuli izvan gradskih zidina. Kipovi božanstava u tom su razdoblju bili prani i odjevani, Prema njima se postupalo kao da su voljena krv i meso. Ne u to vrijeme. Odore gradskih kipova bile su izblijedjele od sunca, prljave, umrljane izmetom ptica. Atena, koju je morila pošast, zapuštala je svoje bogove i njezini bogovi su je zaboravljali. kada nije bilo rata i kada pošasti nisu ubijale ljude koji su trebali obrađivati zemlju, jesen je bilo doba kada se itekako radilo. Oktobar je dobar za berbu. U nekim dijelovima sredozemlja se bere i u oktobru, i zbog toga će nam antički pisci reći da prva berba daje više vina, da druga berba daje bolje vino, a treća vino koje ima najbolji okus. Neki ljudi sade nakon ekvinocija sve do zalaska plejada koje počinju zalaziti 7. novembra. To je vrijeme za sadnju, vrijeme kad treba cijepiti bajame, cijepiti trešnje i cijepiti smokve. Još kažu na grčkom istoku u oktobru se radi mlado maslinovo ulje i skupljaju se nezrele masline. Za isti taj mjesec u hladnim krajevima imamo nalog da treba štititi limune jer mogu nastradati i omotati lišće oko korijena limuna da ne bi bilo zla. Obrezuju se loze, jabuke koje će se čuvati preko zime treba obložiti piljevinom od nekog aromatičnog drva i tako staviti za zimu. Ne samo jabuke, nego i svo slično voće, ali jabuke su u prvom planu kao najvažnije voće. Neki od poljoprivrednih pisaca kažu da u ovom mjesecu treba početi sijanje pšenice. Pritom kažu nije dobro sijati prije 1. oktobra, ali u oktobru već može. I upravo po tim karakteristikama recimo da kalendar Furija Filokala kaže da oktobar nudi uhvaćenog zeca, da nudi grožđe na lozi, da nudi debele ptice u poljima i da već možemo vidjeti kako mošt klokoće u posudama. Eksperimentalna arheologija i podaci iz ranog modernog razdoblja kada je Grčkom vladalo Osmansko carstvo i kada je poljoprivreda bila na razini one iz starog vijeka sugeriraju da je na hektaru obradive površine bilo moguće u starom vijeku uzgojiti od 1000 do 1500 kg žita. Ječam je imao veći prinos, ali imao nešto manju kaloričnu vrijednost od žita. Prinos maslina teže odrediti. One su bile na zlu glasu u starom vijeku zbog toga što su znale rađati svake druge godine. U starom vijeku na hektaru zemlje bilo je obično posađeno oko 100 maslina. U lošoj godini taj bi hektar dao oko 150 kg, a u dobroj oko 400 kg maslina. Robin Osborne u knjizi Klasični krajobraz s brojkama na temelju tih podataka izračunao je da bi u lošoj godini 3 hektara zemlje mogla prehraniti petočlanu obitelj, bez obzira što je sađeno na toj zemlji. Procjenjuje se da je područje klasične Atike bilo veliko oko 2400 četvornih kilometara. Pod pretpostavkom da se na 40% te površine nešto uzgajalo, ta je površina mogla prehraniti oko 150 tisuća ljudi. Ozbon procjenjuje da je tijekom 5. i 4. stoljeća prije Krista u Ateni živjelo od 60 do 80 tisuća punopravnih građana. Tom broju treba pribrojiti strance. Njih je bilo na desetine tisuća i robove, kojih je bilo možda koliko i slobodnih ljudi. Osborn procjenjuje da je u Atici 5. i 4. stoljeća živjelo najmanje 150 tisuća ljudi. To znači da se Atena mogla sama prehraniti. Ali to ne znači da je to bio i slučaj. Prinos je ovisio od seljaka do seljaka, od godine do godine. Pored toga, život poljoprivrednika nije bio miran i samo predan radu. Osborn u knjizi Klasični krajobraz donosi i ovu priču. Ali Teofem, umjesto da ode do mjenjača novca i uzme globu, otišao je i uzeo mojih 50 ovaca meke vune, njihova pastira i sve ono što je potrebno za čuvanje ovaca. Tada je ugrabio mladog dječaka, slugu koji je nosio brončanu posudu za vodu koja je puno vrijedila. I oni nisu bili zadovoljni uzimanjem toga, već su navalili na moju zemlju. Imam farmu pored trkališta na kojoj živim otkad sam postao mladi momak. Prvo su iznenada navalili na moje robove, a kad su ovi pobjegli od njih i otačali u raznim smjerovima, oni su došli u kuću, srušili vrata koja vode u vrt, napali moju ženu i djecu i otišli sa svim proizvodima i imovinom koji su meni ostavljeni u kući. Čuli ste odlomak iz jednog sudskog spisa koji je nastao u Ateni u 4. stoljeću prije Krista. Iz odlomka može se rekonstruirati jedno imanje koje ima ovce koje se drže ne zbog mlijeka i mesa, već zbog vune. To imanje ima i obradive zemlje na koje rade robovi, vrt ograđen zidom koji je blizu kuće, u vrtu se možda sadi povrće. Ali odlomak govori i o nasilnijoj strani seoskog života. Pored posla na zemlji, seljak se mora očuvati i svojih susjeda i sugrađana. ostali izvori će kao glavnu karakteristiku mjeseca oktobra uzeti da tješti grožđe pod nogama, da se mošt pjeni u punim žarama i da je sve puno bakhovih plodova. A mi bismo dodali da je sve puno i bakhovog stanja svud okolo. Zbog toga je Bakho i tako prikazivan naročito u ovo doba kad se štuje mladi bakho, onda je mladi Dionis se prikazuje tako kako ovjenčan bršljanom i lozom polupijan se oslanja na nekog malog ili dječaka ili satira i to je grupa koja se u cijeloj antičkoj umjetnosti od klasične grčke do kasne antike može prepoznati odmah na prvi pogled. Isto tako, rustični kalendari kažu da se otvara sezona lova u oktobru, pa se zato i opisuje u njima vrlo često hvatanje zečeva i hvatanje debelih ptica. I naravno, krajem oktobra sjetva je već nešto što će se redovito pojavljivati, zato jer u novembru nakon prve kiše prvo sade se mlade loze. Na nekim mjestima se obrezuje, ali to je samo u toplim krajevima, ne u hladnim. jer e, reći će grčki pisci da jesensko obrezivanje poboljšava korijenje i stabljiku, a proljetno obrezivanje daje više plodova. Tako da moraju izabrati što će na koje lozi kada činiti. Rustični kalendari nam kažu da je lišće opalo s drveća, da masline zriju i da zemlja prima sjeme koje će se jednog dana vratiti s kamatama. Demetra je kćerka boga Krona i Re. Kron je bio vrhovni bog, dok ga njegov sin Zeus nije svrgnuo strona bogova. Raja je bila Zeusova sestra. Demetra je bila boginja poljoprivrede. Ona je imala kćer Koru koju je oteo bog podzemlja Had. Demetra je krenula tražiti svoju kćer. Kada je saznala da ju je kćer oteo bog podzemlja, počela se svetiti bogovima i ljudima. Starogački povisničar Hesiod u homerskoj himni Demetri piše a plavokosa Demetra tad se nastani ondje, daleko od blaženih sviju bogova. Ostade ginuć od čežnje za kćerkom pojasa niska. Najgorom godinom tu na zemlji mnogohranoj ona učini, najcrnjom ljudma. Iz zemlje sjemenje nije nicalo, jer ga je sad krasno vjenčana Demetra krila. Mnogo su plugova voli krivuljastim njivama vukli, mnogo je bijeloga ječma, sve uzalud palo na zemlju. Bogovi su na kraju morali popustiti. Zeus je svom bratu Hadu naložio da pusti koru iz svijeta mrtvih. Ali ona je tijekom svog boravka u zemlji mrtvih kušala šipak. Zbog toga se nije mogla osloboditi podzemnog svijeta. Demetra je svoju kćer dobila natrag, ali samo na dvije trećine godine. Jednu trećinu godine Kora je morala provesti u podzemlju kao Hadova supruga i za to vrijeme nosila ime Perzefona. I zbog ovog mita Šipak je bio bitan u starom svijetu. Kulture koje se povezuju sa mjesecom novembrom, to su naravno zrenje maslina, branje maslina, pravljenje ulja i sijanje pšenice i ječma. Vino je već uvelike zrije i kažu nam isto tako rimski izvori, to je vrijeme kad se podrumi pune vinom i onda zaključavaju. Međutim, ako bismo rekli kako prepoznati novembar kao ikonografiju, kao prikaz, onda ćemo ga prepoznati ne po poljskim radovima. Prepoznat ćemo ga zato što ima karakteristike egipatske božice Izide, jer je novembar bio vrijeme kad se božica Izida slavila u rimskom carstvu i Umjetnost je to prepoznala kao glavnu ikonografsku karakteristiku kojom će nama predočiti mjesec novembar. Druga karakteristika su plodovi šipka koji su oko izida rasuti po tlu. Ako postoji plod, naravno osim masline koja po važnosti nema konkurencije, koji je karakterističan za novembar, to je šipak. Šipak je recimo ne samo prekrasan plod koji se može jesti, od kojega se pravi sirup, od kojega se pravi vino, od kojega se može praviti još koješta opakije nego što je vino. Šipak je plod koji je povezan sa bogovima podzemlja, sa smrću, sa bogovima kojima se moramo umilostiviti da ne dođu prerano po nas a samim time povezan je i sa kultom Božice Kibele, to je veliki ekstatički kult divljanja po, po ulicama. Pretpostavljalo se da je Šipak povezan s Kibelom zato jer njegov je sok krvavo crven i podsjeća na krv koja je tekla ulicama u kibelinim ritualima kad su njezini svećenici gali sami sebe kastrirali u tim ritualima. U starom svijetu postojao je još jedan plod koji se dovodio u vezu sa svijetom mrtvih. Nije bio tako lijep kao šipak, nije imao tu krvavo crvenu boju, ali je bio bitan za preživljavanje ljudi u starom vijeku. Dolazi decembar kad treba sijati bob. Bob je kultura poput orašastih plodova na koje se preživljavalo. Žitarice će propasti ako je velika suša žitarice su osjetljive na previše vode. Međutim, mahunarke podnose sve, i sušu i vodu, imaju jako puno proteina. Nakon mesa mahunarke su te koje imaju najviše proteina i u kulturama koje jedu jako malo mesa kao što su Grci i Rimljani, mahunarke su glavni izvor preživljavanja. Pogotovo crni bob na kojem se preživljavalo i u Grčkoj i u Rimu. U decembru posijali smo bob, očistili smo vino da se dobro čuva za iduću sezonu. Kažu nam da pjenu iz kramu oko usta žare treba obrisati lišćem i čistim rukama. Da slučajno ne bi pokvarilo. U decembru je sve mokro od kiše, kažu nam kalendari i kad su sve te velike radovi završeni, vele nam sad se decembar može posvetiti svojoj najveselijoj svetkovini, a to su Saturnalije. I sada, robe, smiješ se igrati sa svojim gospodarom. Meso u starom vijeku bilo je hrana bogatih, a i oni su ga jeli uglavnom rijetko. Tek u doba kasne Rimske republike, kada s ogromnim novcem dobivenim od osvajanja dolaze i ekstravagantne gozbe, obilje mesa na bogatašovom stolu postaje pravilo. Ostali ljudi starog vijeka meso su vidjeli samo ponekad, za svetkovina i velikih žrtava poput hekatombe, kada bi grad žrtvovao stotinu goveda i onda bi se peklo meso ostalo nakon prinošenja žrtve. Uzgoj velikih goveda bio je i neekonomičan za područje sredozemlja. Peter Guernsey u knjizi Hrana i društvo u klasičnoj starini piše. Razdoblje rasta i uzgoja biljaka u sredozemlju je kratko. Nakon proljeća suša brzo osuši prirodne pašnjake. Trave i krme nema u izobilju. Zapravo nema ni puno obradive zemlje, posebno ako je gustoća stanovništva velika, zemlja škrta, kako je to bio slučaj u Italiji u klasično vrijeme. Po tim okolnostima samo najveći zemljoposjednici mogli su pomisliti da smanje obradivu zemlju kako bi uzgajali stoku na pašnjacima. Što više, uzgoj stoke predstavlja neekonomično korištenje zemlje. Biljke proizvode više pojedinici površine nego životinje. Životinje pretvaraju biljke u meso, ali se u tom procesu troši puno energije. Za ljude više ima smisla da oni sami jedu te biljke. Po tim uvjetima uzgoj stoke u velikim razmjerima bio je isključen. Bilo je volova, ali oni su bili radne životinje. Nisu se držali zbog mesa ili mliječnih proizvoda. Ovce i koze bile su brojne, ali su uglavnom uzgajane zbog vune ili dlake, onda zbog sira i koža. Niz rimskih pisaca od Katona do Kolumele koji pokrivaju razdoblje od sredine drugog stoljeća prije Krista do sredine prvog stoljeća nakon Krista pišu da je uobičajena praksa bila držanje ovaca na farmi. Ali po pitanju mesa puno značajnije bilo je uzgajanje svinja. Pjesnik, pravnik i geograf Marko Terencije Varon, koji umro 27. godine prije Krista, zapisao je i ove riječi. Tko od naših ljudi obrađuje zemlju, a da ne drži svinje? Svinje su davale najviše mesa. One su hranile i rimske legije. Legionari koji su služili u Britaniji jeli su svježu svinjetinu. Oni pak koji su služili u Egiptu jeli su je sušenu i usoljenu. Uzgajanje svinja bilo je rašireno i u staroj Grčkoj, gdje je žrtvovanje praščića bilo vrlo važno. Jesenske svetkovine u Ateni, naravno da su bile brojne, povezane su sa mnogim božanstvima, povezane su sa sjetvom, povezane su sa berbom. Međutim, najvažnija svetkovina grčkog svijeta, to je panhelenska svetkovina, za jesen, to su tezmoforije. Odigravale su se u mjesecu pijanopsiju, to je otprilike listopad, posvećene su Demetri tezmofori e, za plodnost zemlje, za plodnost ljudi, za dobrobit cijeloga svijeta, za sve ono što Božica Demetra održava cijeli svijet na životu. Naime, tada proslavljale su je samo žene i to tako da su praščiće bacale u duboke jame gdje su ostavljeni da uginu. Na proljeće su posebno odabrane žene silazile, spuštane su konopcima u te jame i vadile su te poluraspadnute praščiće iznutra i davale su ih seljacima za blagoslov polja. Uvjerenje je bilo da neće biti plodnosti ni demetrinih darova bez tog rituala. To je jedna od najraširenijih i najvažnijih svetkovina grčkog svijeta uopće. I upravo zbog nje nalazimo tisuće i tisuće figurica i prikaza što Božice Demetre sa praščićem u naručju, što raznih adorantica koje nose praščića u naručju na dar Demetri, koliko je to bilo važno možemo samo reći da je taj odnos između svinje, žita, zemlje i božice Demetre nije grčki, on je iz duboke predhistorije, on je neolitički, mi imamo figurice svinja iz neolitika koje su ukrašene otiscima zrna žita. legendi, Romul je 753. godine prije Krista utemeljio Rim. Nakon utemeljenja, Rim je polako kroz stoljeće postao gospodar Apeninskog poluotaka. Kako bi držao u pokornosti novoosvojeni teritorij ili novostečene saveznike, Rim je osnivao kolonije. U nekim kolonijama naseljenici koji su došli iz Rima zadržali su status punopravnih građana. Takve su kolonije bile male, oko 300 muškaraca činilo je njihovo jezgro i one su u pravilu osnivane uz obalu, u prirodnim lukama ili na ušćima rijeka. Druga vrsta kolonija bila je ona u kojima su naseljenici gubili status punopravnih rimskih građana, ali su uživali u povlasticama i pravima gradova koji su imali latinski status. To su bile velike kolonije s oko 2500 do 6000 odraslih muškaraca. Od kasnog četvrtog do ranog drugog stoljeća prije Krista Rim je osnovao barem 53 takve kolonije u Italiji. Sve su one osnovane na mjestima koje su bila ranjiva za neprijateljski napad ili u nedavno zauzetim područjima koja bi se mogla pobuniti ili pak na osjetljivim dijelovima obale. Osnivanje kolonije bilo je poseban ritual. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Tolbert u knjizi Rimljani od sela do carstva pišu. Kako bi stvorili koloniju, Rimljani bi odabrali tri muškarca, obično visoko pozicionirane nekadašnje magistrate, da vode koloniste do mjesta podizanja kolonije. Tamo bi im dali zemlju i utemeljili nužne institucije samovlade. Svake kolonija morala imati za svoje središte utvrđeno naselje, koje je bilo mjesto prebivanja većine kolonista i mjesto gdje su bili središte vlasti i javni kultovi. U nekim slučajevima utemeljitelji su smjestili novu naseobinu u grad ili utvrdu iz koje su protjerani izvorni stanovnici. U drugim slučajevima oni su počeli proces izgradnje potpuno novoga grada. Jedan je rimski pisac kasnije opisao kolonije poput tih kao malene slike rimskoga naroda. Osnivanje tih kolonija, zacrtavanje zidova koji su ih štitili, oponašali su način na koji je prema legendi Romul postavio temelje Rimu. Plutarh u životopisu Romulovom ovako opisuje taj trenutak osnivanja Rima. Iskopan bi kružni jarak oko onoga što je sada komiciji ili prostor uz forum gdje se narod okupljao u skupštinu i u njega položiše prve plodove od svega što je po zakonu slobodno uživati, a po prirodi nužno. Nakon toga svatko iz onoga kraja iz kojeg je došao donese grudicu zemlje i sve to pomiješaju. Taj je jarak nazvan istim imenom kao i nebo, mundus. Zatim oko tog središta zacrtaju grad kao kakav krug. Osnivač grada Romul pričvrsti na plug mjedeni lemeš, upregne bika i kravu, pa sam tjera i urezuje uokolo duboku brazdu, gradsku među, a ljudi koji idu za njim prigrču unutra one grude zemlje što ih plug prebaci preko i nijedne ne ostavljaju ako padne preko međe. Tom se brazdom oblikuje gradski zid, a prostor u njemu zove se skraćeno pomerium, to jest zaziđe ili za zidom. Gdje misle namjestiti gradska vrata, dignu lemeš, prenesu plug i ostave prostor. Pri tome drže čitav zid osim vrata svetim, a kad bi se vrata držala svetima, ne bi ljudi mogli bez Božjeg straha ni dopremati ni otpremati stvari potrebne, a nečiste. Taj pojam mundusa, tog jarka tako bitnog za osnivanje grada, mundus svećenika Augura, koji su u Rimu pratili let ptica i prema njemu proricali budućnost, bio je smješten na brežuljku Palatinu, on je i tekako važan za rimsku religiju. Tako imamo jednu pojavu koja je zapisana u rimskim kalendarima, zove se mundus patet ili mundus je otvoren, koja se obilježavala 24. augusta, 5. oktobra i 8. novembra. Mundus je u principu kupolasta jama u zemlji, koja je bila doslovno iskopana u zemlji na nekoliko mjesta u Rimu, koja je bila pokrivena okruglim kamenom na vrhu, tri dana u godini se vjerovalo da je ta jama otvorena kad se makne kamen i da kroz tu jamu duhovi mrtvih izlaze na površinu, kreću se među živima, komuniciraju sa živima. To je prilično nalik na svetkovinu antesterije u Ateni. To su bili maksimalno nesretni dani, kad se ništa nije radilo, nego se samo čekalo da ti mrtvaci odu iz društva živih. To je zanimljivo zbog toga što te podzemne jame, ti mundusi u Rimu, su povezani sa bogom Konsom, koji je između ostalog štitio žito spremljeno u podzemne silose. Bogovi žita i bogovi mrtvih su vrlo često izjednačeni u antičkom svijetu. Tako da vrlo vjerojatno i ti mrtvaci dolaze kroz jame koje su izvorno služile za spremanje žita u podzemlje. S druge strane, sama riječ mundus nam je nepoznata. Mi znamo da ona što ona znači danas. Ona znači svijet u klasičnom latinskom jeziku, odatle il mondo, le mond i tako dalje. Međutim, njezino izvorno značenje nam nije poznato. Pretpostavlja se s jedne strane da je truščanska riječ koja bi mogla značiti jama, a mogla bi i značiti neku vrstu ukrasa, pa bi to bio izravni prijevod grčke riječi kosmos na etrušćanski jezik. Ni to ne znamo sigurno. Starija generacija povjesničara i arheologa smatrala je da je rat u staroj Grčkoj bio sve prisutan i da je on bio stalna činjenica života. Tako je, na primjer, Eric Havelock tvrdio da je rat način života klasične kulture. Ivon Garlani smatrala da je u petom stoljeću prije Krista Atena bila uključena u rat u prosjeku u dvije od tri godine. Neki su pak povjesničari smatrali da je rat samo najkrvaviji izraz onoga što je švicarski povjesničar umjetnosti i kulture Jako Burkart nazvao agonskim duhom. Najbolji izraz tog duha nalazi se u šestom pjevanju Homerove Ilijade. Mene Hipoloh rodi, od njega sam dičim se posto. On me opremo u troju i meni je mnogo nalago. Vazda nek najbolji budem i odličan između drugih. Ta volja za natjecanjem, želja da se bude prvi temelji agonskog duha. U ksenofontovom Sokratu Kritobul je opisan kao čovjek koji smatra da se vrlina čovjeka sastoji od toga da bude pobjednik nad prijateljem u činjenju dobra i pobjednik nad neprijateljem u činjenju zla. Više se stari Grci ne smatraju ljudima koji su stalno ratovali. Kao potkrepa te činjenice navodi se i to da je tijekom Peloponeskog rata vođeno samo pet velikih kopnenih bitaka ali stari Rimljani ratovali su stalno. Rat je zauzimao središnje mjesto u građanskoj i vjerskoj strukturi grada. Rim je ratovao skoro svake godine. Razlike između građanina i vojnika skoro da i nije bilo. Vojna služba bila je središnja dužnost građanina Republike. Na rat su se odnosile i neke svetkovine koje su se u Rimu slavile tijekom jeseni. Vrlo važan dan s oktobarske ide 15. oktobar, to je dan uz koji je zapisana napomena Equus oktober ili oktobarski konj. Za Rimljane je bila vrlo važna. Zbog toga jer se tog dana su se održavale utrke konja kad bi se pobjednički konj žrtvovao. I kad bi mu se ocijekla glava i rep, i onda bi taj rep i krv koja je istekla iz žrtvovanog konja su se davali vestalkama koji su to čuvali do 21. aprila. 21. aprila su krv oktobarskog konja, odnosno sasušeni prah od te krvi davali pastirima i seljacima za blagoslov polja i blagoslov stada. Odvija se u isto vrijeme gotovo kao tezmoforije, iako je ovdje žrtvovan konj, a u Grčkoj je prase. Za oktobar, kako je za Grke bilo jako važno da je to mjesec kad se prestaje s plovidbom, i kad se brodovi izvlače na, na suho, za Rimljane je to ista važnost bila ne za plovidbu nego za ratovanje. Rimljani nisu bili bog zna kakvi pomorci i nisu na kraj krajeva ni voljeli ploviti, osim ako je to bilo apsolutno nužno. Ali su zato ratovali uvelike i zbog toga 19. oktobra imaju svetkovinu Armilustrium, to je očišćenje oružja, bolje rečeno mazanje oružja mašću i spremanje za zimu, kraj je sezone ratovanja, Marsovi svećenici sa lici obavljaju ritual na Marsovu polju. Ne znamo sve, ali recimo da možemo pretpostaviti da je riječ o vjerovanju da će se mladi Mars roditi ponovo nove godine, a to je za Rimljane 1. marta. Ovu današnju priču o jeseni u starom vijeku počeli smo vjerovanjem starih pisaca da to godišnje doba donosi bolesti. Završit ćemo je s možda najluđom i najomiljenijom svetkovinom starih Rimljana, sa Saturnalijama, kada su plemići i senatori bili jednaki sa siromasima i robovima. Govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Saturn kao prvi bog zlatnog doba, kad je postojalo obilje, kad su svi ljudi bili jednaki, kad je zemlja sama rađala sve plodove bez da se obrađuje, je naravno posljedica identifikacije sa grčkim kronom. Izvorni rimski Saturn vrlo vjerojatno se tiče sjemenja, blaga ispod zemlje. Ovaj put mislimo blaga doslovno znači metala koji se nalaze u rudnicima, koji se kopaju ispod zemlje, zakopanog blaga koje je netko sakrio, Saturn je bio taj koji bi ga morao čuvati i upravo zbog toga se rimska državna riznica aerarium nalazila u podiju Saturnovog hrama na, na forum. Saturn je imao družicu zvanu Lua, i izvorna lua je odvraćala bolesti. Zato su je štovali. Poslije je naravno preuzeo opu kako se proširila svetkovina na opalije pa se onda citiraju kao par Saturn i opa. I naravno zbog te svoje pučkog karaktera, veselog karaktera i činjenice da su tog dana svi isti i slobodni, i da gospodari poslužuju robove koji uživaju na gozbama, učinila je od Saturnalija tako nevjerojatno popularne svečanosti. Znamo, na primjer, da su Ciceranu išle silno na živce, da on to nije mogao podnijeti i da je to po njegovom mišljenju glupiranje i blesiranje ljudi po gradu bilo krajnje iritantno ali ljudi su se obožavali glupirati tog dana i danas kad se traže izvori karnevala, proslave nove godine, proslave Božića, Saturnalije su prva žrtva. Čini se da su Saturnalije, ako je vjerovati nepoznatom porijeklu nekih današnjih običaja, u izvoru svega i svačega. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimili Zvonimir Vajdić i Srđan Nogić, emisiju u i vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi hrt.hr kosa crta radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.